sind die Sebaon mense te woon, maar die Sebaon mense het die Kanaanite zwaar laat werk. Die Asers stam het nie die mense oorwin en weggejaag wat gewoon het in die stede Akku, Sidon, Achlap, Aksip, Geuba, Afek en Rechop nie. Die Aser mense het gewoon tussen die Kanaanite in die land, want hulle het nie die Kanaanite weggejaag nie. Die Naftali stam het nie die mense oorwin en weggejaag wat gewoon het in die stede Bidsemes en Bid Anat nie, maar die mense van Bidsemes en Bid Anat moes zwaar werk vir die Naftali mense. Die Amorite het die mense van die Dan stam gekeer, en die Dan mense kon nie in die valleie inkom nie. Daarom moes die Dan mense in die bergen woon. Die Amorite wil nie weggaan uit die stede haar geris, Ayolon en Saulbim nie. Maar de Joseph stamme het later sterk geword, en toen is die Amorite zwaar werk voor de Joseph mensen. De grens van die Amoritese land het begin bij Skerpienpas, bij die rots, en vandoor was die grens woord in die berg op.